Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prosinac je 1511. godine. Španjolski kralj Ferdinand imenovao je Vaska Nunjeza de Balbou za privremenog guvernera Darijena, španjolske kolonije osnovane u današnjoj Panami. Balboa je bio sin nižeg plemića. Jedan španjolski kroničar tog vremena ljude poput Balboa opisao je kao muškarce iz dobrih obitelji koji nikada nisu morali gurati plug. Takvi mladi muškarci često su tražili sreću u novom svijetu, kojeg je za Evropljene 1492. otkrio Kristofor Kolumbo. Balboa je 1500. isplovio u novi svijet. Naselio se na otoku Hispanjola, današnjem Haitiju. Tamo je pokušao biti farmer, ali njegova je farma bankrotirala, a on je morao bježati s otoka. Ukrcao se na jedan od brodova koje je opremio Martin Fernandez de Enciso, kako bi koloniji na obali današnje Kolumbije donio pojačanja i pomoć. Ekspedicija je 1510. godine zatekla koloniju u jadnom stanju. Balboa je savjetovao preživjera da se presele na neko sigurnije mjesto. Oni su savjet poslušali i osnovali su koloniju u Darijenu na Panamskoj prevlaci. Balboa je brzo postao prvi čovjek kolonije. Oni i njegovi ljudi dobar su dio vremena proveli u potrazi za zlato. Od lokalnog stanovništva dobivali su ga što trgovinom, što ratom. Te 1511. Balboa je jednom prigodom vagao zlato koje je prikupio domorodaca. Vaganju je bio prisutan i jedan od poglavica domorodačkog stanovništva, koji je vagu udario šakom i rekao. Ako vi zlato tako skupo cijenite da ste zbog njega spremni napustiti vaše daleke domove i zato čak riskirati svoje živote, ja vam mogu reći nešto o zemlji gdje jedu i piju iz zlatnih posuda i gdje je zlato jeftino poput vašeg željeza. Balboa je bio neumoljiv u potrazi za zlatom. U svom se naletu koristio i posebno treniranim psima, koji su napadali domoroce. Vijest o zemlji prepunoj zlata potakla ga je da pošalje izaslanike španjolskom kralju, kako bi dobio sredstva za opremanje ekspedicije u zemlju na jugu gdje ljudi jedu i piju iz zlatnih posuda. Ali kralj nije boji dao zapovjedništvo nad novom ekspedicijom. Njegovi neprijatelji uspjeli su ga ucrniti pred kraljem. U travnju 1514. Pedro Arias Davila povaju španjolske 2000 ljudi u potragu za južnom zemljom prepunom zlata. Balboa nije namjeravao mirno čekati. 1. rujna 1514. godine Balboa se iskrcao na najužem dijelu Panamske prevlake. Sa sobom je imao 190 španjolaca i nekoliko stotina domorodaca koji su mu služili kao nosači. Balboa se neumoljivo probijao kroz prašumu, rijeke, močvare i strme padine planina. 25. ili 27. rujna popeo se na jedan vrhunac i ugledao prizor od kojeg mu je zastao dah. Pred njim se prostiralo ogromno more. Nakon par dana Balboa je došao na obalu tog mora. William Prescott u knjizi Povijest osvajanja Perua piše. Naoružan mačem i malenim okruglim štitom zaletio se u vode i uzviknuo da u ime kralja Kastilje zauzima ovo nepoznato more i sve što ono sadrži i da će se suprotstaviti svakome, bio on kršćanin ili nevjernik, koji se suprotstavi tom zauzimanju. Balboa je za Španjolsku otkrio ocean koji će se kasnije nazvati Tihim ili Pacifikom. U ime španjolskog kralja on je prisvojio taj ocean i kontinent kojeg oplakuju vode tog oceana. Balboa je onda sagradio flotu brodova i uz ogroman napor ih u komadima prenio preko panamske prevlake do obala Pacifika. Tamo ih je sklopio i počeo istraživati obalu. Za to vrijeme Pedro Arias Davilja je postao sve ljubomorniji i sumnjičaviji. Na kraju godine 1519. Davilja je organizirao namješteno suđenje Balboji. Kralj je već Davilju smijenio s mjesta guvernera i on se bojao da bi ga Balbojno svjedočenje moglo potpuno upropastiti. Na namještenom suđenju Balboja je osuđen na smrt i pogubljen. Valsko Nunjec de Balboa nije vidio zemlju prepunu zlata, ali jedan od njegovih suradnika jest. U trenutku kada je Balboa došao do obala Tihog oceana, pored njega je stajao čovjek po imenu Francisco Pizarro. Balboa i Pizarro prvi su se puta vidjeli kada je ekspedicija koju je predvodio Martin Fernandez de Enciso doplovila na obalu današnje Kolumbije, u zaljevu Raba gdje se nalazila kolonija koja je trebalo pomoći. Pizarro je bio vođa kolonije koja je bila pred Rasulom. Prvi čovjek kolonije je otišao i Pizarro je bio neka vrsta privremenog šefa. Slovio je za tvrdog, tihog i neambicioznog čovjeka na kojeg se moglo sloniti. Balboa i Pizarro su zajedno došli do obala Tihog oceana. Nakon Balbojne smrti, Pizarro se pridružio vilji. Bio je i dalje tvrd, ambiciozan čovjek skromnog podrijetla. William Prescott piše. Francisco Pizarro rođen je u Truhilju, gradu u Estramaduri u Španjolskoj. Vrijeme njegova rođenja nije sigurno, ali nije daleko od 1471. godine. Bio je nezakonito dijete i ne iznenađuje što se njegovi roditelji nisu trudili zabilježiti datum rođenja. Njegov otac, Gonzalo Pizarro, bio je pukovnik pješaštva koji se donekle istaknuo u talijanskoj kampanji i kasnije u ratovima u Navari. Njegova majka, Francisca Gonzales, bila je osoba skromnog podrijetla u gradu Truhilju. Malo se znao o Franciskovim ranim godinama, a i to malo često ne zavređuje pažnju. Prema nekima, oba roditelja su ga napustila i ostavila pred vratima jedne od gradskih crkava. Čak se govori i da bi umro da ga nije dojila krmača. Pouzdano se zna da je jedno vrijeme Pizarro zarađivao za život kao svinjar i da je sudjelovao u lokalnim ratovima i u kampanji koju je Španjolska vodila u Italiji. Pouzdano se zna da se Francisco Pizarro 1502. godine ukrcao na ekspediciju za novi svijet. 30 godina kasnije, taj će čovjek srušiti najmoćnije i najveće carstvo u novom svijetu. Do 1523. godine Pizarro je postao gradonačelnik novoosnovanog grada Paname i uspio je skupiti maleno bogatstvo. onda je te godine sklopio partnerstvo koje će promijeniti svijet. Njegovi partneri bili su Diego de Almagro po zanimanju vojnik i Hernando de Luque po zanimanju svećenik. Trojac je sklopio savez. Zajedno će opremiti ekspediciju prema jugu u zemlju koju je čuo Balboa o zemlji prepune zlata. Pizarro će zapovjedati ekspediciju. Prva ekspedicija započela je 1524. druga 1526. Trojicu se još pridružio i Bartolomeo Ruiz. Ekspedicije su bile nevjerojatno naporne. Zemlja kroz koju su se probijeli bila je Španjolcima strana i prijeteća. Prvi je isplovio Ruiz i prešao ekvator. Na putu je sveo brod s jedrima koje je Trojac samo još dodatno uvjerio da su na dobrom putu. William Prescott o tom brodu piše. Kad je stupio na brod, Ruiz je zatekao nekoliko indijanaca, muškaraca i žena. Nosili su bogate ukrase, osim toga imali su još niz predmeta izrađenih s velikom vještinom od zlata i srebra, koje su nosili kako bi s njima trgovali duž obale. Ali ono što je privuklo najviše pozornosti bila je tkanina od koje je bila napravljena odjeća. Bila je fine teksture, spažljivo izvezenim likovima ptica i cvijeća i obojena sjajnim bojama. Na brodu je Ruiz također pronašao vagu namijenjenu vaganju dragocjenih metala. Sve je to uvjerilo Ruiza i njegove partnere da su na pravom putu. Ali kako su išli dalje na jug, to je situacija postala sve teža. Bolesti, glad, žeđ, i sukobi s domorodcima odnosili su sve više života. I guverner je odlučio prekinuti ekspediciju. Godine 1527. Pizarro se sa svojim ljudima zatekao u teškom položaju. Guverner je zabranio premanje novih ekspedicija na jug i pozvao je sve da se vrate u Panamu. Pizarro je čekao na pojačanja i sa svojim ljudima boravio na otoku Galju. Među njegovim ljudima vladali su oskudica i očaj. Pizarro je odlučio djelovati. Doslovce je odlučio povući crtu u pjesku. William Prescott piše. Izvukao je mač i povukao je od istoka prema zapadu crtu u pjesku. Tada se okrenuo prema jugu. Prijatelji, drugovi, rekao je. Na ovoj su strani glad, patnje, golotinja, oluje, dezertiranja i smrt. Na ovoj su strani lagodnost i užitak. Ovdje leži Peru sa svojim bogatstvima, ovdje Panama sa svojim siromaštvom. Neka svaki čovjek izabere ono što priliči hrabrom kastiljancu. Što se mene tiče, ja idem na jug. Rekavši to, prešao je crtu. Slijedili su ga njegov pilot Ruiz onda i Pedro de Candija, vitez rođen, kako mu to prezime kaže, na jednom od grčkih otoka. Još su 11 storica prešla tu crtu. Kako je to zapisao tadašnji kroničar, Slava je sačuvala imena članova te malene družine. Oni su, suočeni s poteškoćama još nepoznatim u povijesti i sa smrću kao nagradom, odabrali čast i ostali u svog vođu kao primjer odanosti za buduća vremena. Kroničar nije zapisao da su ti ljudi proturječili zapovjedima svog guvernera i da su se zapravo otisnuli na jednu bezumnu pustolovinu. Pizarro se uspio izvući sa svojim ljudima, barem onima koji su preživjeli. Stog je otoka uspio otići do Španjolske gdje je kralja Karla uspio uvjeriti da ga postavi za zapovjednika ekspedicije koja će pronaći zemlju bogatu zlatom, koju su nazvali Peru. Pizarro će uspjeti naći tu zemlju. Šest godina nakon povlačenja crta u pjesku, on će srušiti moćno carstvo Inka. To je carstvo bilo najmoćnije i najveće carstvo u novom svijetu. U nevjerojatno odvažnom i krvavom pothvatu Pizarro i njegovi ljudi su uspjeli srušiti to carstvo i uzeti tu zemlju u ime španjolskog kralja. Pizarro i njegova storica će se nevjerojatno obogatiti, a stotine tisuće domorodaca će glavom platiti to osvajanje. Danas u povijesti četvrtkom počinjemo serijal o Inkama, o civilizacijama koje su prethodile tom carstvu i o tome kako je šačica konkvistadora strušila moćno carstvo. Naš sugovornik je dr. Stašo Forenbacher iz Instituta za antropologiju u Zagrebu. Taj prostor središnjih Anda, dakle zapadnog dijela Južne Amerike, je jedan od najspektakularnijih prirodnih prostora na, svijetu uopće. Mislim, Ande su najduži planinski lanac na svijetu, drugi najviši silna brda koja dijele svjetove sa svoje istočne i zapadne strane koje su potpuno različite i obično se govori neke tri glavne zone. Ne? Jedna je ta pacifička obala, dakle obala Tihog oceana koja je izrazito suha, tamo su najsuhlje pustinje i gdje, ima mjesta gdje nikad nije zabilježena kiša jedan pojas širine 50 do 100 km između mora i, i planina. Ne? Onda iznad, iznad toga slijede prema istoku Ande, njihovi najviši vrhovi dosižu negdje 6700 metara otprilike u tom prostoru, dole u Čiliju na jugu i malo više još. Dakle, jedan svijet opet koji je silno rasjeckan eh, planinskim lancima, dolinama, to nije jedan lanac, nemojte si to zamisliti ko velebitne. to je lanac koji je širok na nekim mjestima po 200-300 km, dakle puno serija tih ogromnih brda i onda nakon toga dalje opet na istok je Amazonija, prvo prašume po planinama, a nakon toga ubrzo ogromne rijeke i, i taj svijet eh, prašume amazonski. Unutar toga ima strahovito puno još finesa. Jel? Vi kak idete od obale prema brdima i onda poslije od brda u Amazoniju, praktički su svakih par sto metara visinske razlike se svijet mijenja. Ne? I ta silna raznolikost ekološka je zapravo vrlo bitna. Carstvo Inka bilo je zadnje u nizu država koje su nastale na tom području zapadne obale Južne Amerike. Prvi pouzdani datum koji se može naći u dinastičkoj povijesti vladara Inka je 1438. kada je Pačakuti, Inka Japankui, sin Virakoča Inke, uzurpirao prijestolje koje je držao njegov brat Inka Urkon. Pod Pačakuti Inkom Inke su osvojile teritorij južno od jezera Titikaka i sjeverno do današnjeg Kvita, glavnog grada Ekvadora. S Pačakutijem započelo je sa životom carstvo Inka koje će u svom najvećem opsegu zauzimati prostor dug 4000 km ali prije Inka na tom su prostoru cvale sjajne civilizacije. Zapravo su Inke sagradile svoje carstvo na tradiciji civilizacije koja je bila duga više od 4000 godina. Ali puno je toga nepoznato o tim civilizacijama. One naime nisu pisale, nisu imale pismo. Zato je toliko toga ostalo zagonetno tim civilizacijama, o njihovim vjerovanjima, državnim institucijama, društvenom poretku. Koliko su one različite govori i njihov početak. Za razliku od ostalih civilizacija, ova u Južnoj Americi izgleda da nije nastala na način na koji su nastale civilizacije Mezopotamije, Egipta, Kine i Indije. Naučeni smo da su sve te rane civilizacije počivali na zemljoradnji i da je zemljoradnja one preduvjete, da prvo se zapravo razvija intenzivna zemljoradnja, proizvodnja toga bilja koje je temelj prehrane žitarica, najčešće u Americi je to kukuruz, a onda nakon toga slijedi zapravo civilizacija u punom smislu država i velike aglomeracije, puno ljudi, gradovi i sve što to sa sobom nosi. U Južnoj Americi e, u tom manskom prostoru je priča nešto drugačija. Nikom još nije potpuno jasno što se zapravo tu desilo. Izgleda da stvar kreće negdje oko 3000 godina prije Krista ili malo kasnije, izgleda da je vrlo bitnu ulogu odigrala izuzetno bogatstvo mora. Naime, e, Tihi ocean uz tu pustinsku obalu Perua je zapravo najbogatije more ribom igdje. I to su one sitne ribice, uglavnom koje kakve sardelice i slične stvari, kojih ima ogromnim količinama i prema nekakvim proračunima koliko se toga može izlovljavati i ispada, uz obalu, uz Perua samo od korištenja tih riba može živjeti populacija od nekakvih 6-7 milijuna ljudi. Što je zapravo dovoljno za jednu državu. Ozbiljnu državu. E, fascinantno je to da se u to vrlo rano vrijeme, dakle brzo iza 3000. prije Krista, u vrijeme koje arheolozi nazivaju predkeramičko razdoblje, dakle nemamo još lončarije, nemamo niti prave zemljoradnje, neke stvari se kultiviraju, neke biljke se kultiviraju, ali nemamo recimo kukuruza koji je bitan na tim prostorima kasnije pojavljuju se nekakve velike monumentalne građevine. I izgleda da se zapravo radi o skupinama ljudi koji su još polupokretni, koji se uglavnom oslanjaju na more kao izvor proteina, dakle na taj ribolov, koji pomalo uzgajaju nekakve biljke, ali zapravo neki misle da čak više uzgajaju, i to je vrlo fascinantna zapravo ideja, da uzgajaju industrijske biljke. U kojem smislu? Da uzgajaju pamuk i da uzgajaju tikve, jer pamuk i tikve, razmislite malo kako ćete loviti sitnu ribu. Jel? Trebate mreže, puno mreža. Ne žive u velikim gradovima, ali se povremeno skupljaju to nekakve velike monumentalno sagrađene centre gdje očito e, se događaju nekakvi e, obredi, nekakvi religiozni rituali. Nije jasno ko su ljudi koji vode to sve skupa, jer mislim jasno vam je ako gradite jednu građevinu koja u sebi sadrži nekoliko hiljada kubika zemlje ili miliona kubika zemlje, čak tu imate nekakve platforme koje su visoke po 20-30 metara, velike ko 10 nogometnih igrališta, prema tomu puno ljudi to radi. Ali mi nigdje ne vidimo tragove nekakve centralne vlasti, ne vidimo nekakvo isticanje bogatih pojedinaca, nekakve grobnice, faraona, ili toga nema. Područje na kojemu su se razvile prve civilizacije Južne Amerike fascinantno. Michael Mosley u knjizi Inke i njihovi preci piše da su to područje stvorile dvije vrste energije, tektonska i sunčeva. Tektonska energija tjera kontinentalnu ploču na zapad i tako pritišće morsko dno koje se pak kreće na istok. U tom procesu kontinentalni rub se sabija, izbacuje uvis i savija u dugi planinski lanac koji se proteže od Karibske obale Kolumbije do ognjene zemlje. Sunčava energija pak određuje klimu. Uglavnom sva kiša dolazi iz smjera Atlantskog oceana. Istočni dijelovi kontinenta su vlažni, suhi su zapadni. Pored tektonike i sunca, još jedna zemljopisna crta odredila život na tom području. To je visina. Većina ljudi u središnjim Andama živi na visinama većim od 2500 metara. Tamo su padine strme, tlo škrto, sezona rasta biljaka kratka, vjetrovi brzi, sunčevo, zračenje jako. Tamo vladaju hladnoća i težak teren. Tamo vlada još nešto što život čini teškim. Tamo vlada hipoksija, stanje smanjenog parcijalnog pritiska kisika arterijske krvi. Michael Mosley piše. To je stalni izvor kroničnog stresa za sve oblike života. Na razini mora, arterijska krv je zasićena kisikom 97%. Na oko 5000 metara ta se razina zasićenosti smanjuje na 30%, zbog toga što u zraku ima manje kisika. Anoksija ili smanjena dostupnost kisika utječe na sve fiziološke funkcije i uzrokuje promjenu u staničnom metabolizmu, veći broj crvenih krvnih stanica, kao i povećanu cirkulaciju i disanje, veća prsa i veći kapacitet pluća. Na visinama većim od 2500 metara odmor i rad su naporniji i traže više energije zbog povećanih dišnih i cirkulacijskih potreba. Osim toga, kako bi se očuvala tjelesna temperatura na tim hladnim visoravnima, potrebna je dodatna energija kako bi se očuvale temeljne funkcije metabolizma. Hladnoće i anoksija tjeraju ljude da jedu više i procijenjeno je da ljudi koji žive na visoravnima trebaju oko 11% više kalorija od onih koji žive u nižim područjima. Prema tome, održavanje na životu je puno skuplje na visoravni nego u nizini. Ipak, i na tako teškom terenu razvila se sjajna civilizacija. Prva visoko razvijena civilizacija u Peru naziva se Čavin civilizacija. Po velikim ruševinama nađenim u Čavin de Huantaru, u sjevernim visoravnima 250 km sjeverno od današnje Lime, glavnog grada Perua. Te se ruševine nalaze na nadmorskoj visini od 3150 metara. Nakon ovoga o čemu sam malo prije govorio, slijedi jedno razdoblje koje nazivamo početnim razdobljem zapravo, negdje recimo do sredine prvog tisućljeća prije Krista, kad se formiraju veliki monumentalni, spektakularni centri, obredni centri, prvenstveno na obali, ali i u brdima. Još uvijek ne govorimo o nekakvim državama, to su možda nekakva poglavištva, prvenstveno je u igri taj obredni aspekt. Ratovanje u tomu igra vrlo bitnu ulogu, vidimo to po ukrasima na nekim od tih hramskih centara, najpoznatije je onaj sečina auto, odnosno unutar njega sve sa, sa reljefima koji prikazuju ratnike sa toljagama i njihove žrtve raskomadane, nekakve prilično grozne stvari zapravo, krvave i zastrašujuće. I vidimo da je to obredno ratovanje zapravo jedan bitan dio priče. Očito nekakvi ljudi koji su ratnici, a ujedno vjerojatno i svećenici tu imaju moć. Postepeno se ti centri koji nastaju uz doline rijeka, kratkih rijeka koje teku kroz tu pustinju, iz Anda se spuštaju kroz pustinju i teku, teku prema obali, postepeno ti centri rastu i negdje recimo u vrijeme rođenja Krista prerastaju u prve prave države. Tu sad stvarno već možemo govoriti o državama, to su nekakve teokracije. Slične stvari se događaju i u unutrašnjosti. Čavin kojeg ste spomenuli je vrlo bitan, vrlo poznat, to je jedno nalazište visoko u Andama, već zapravo na ovim istočnim obrancima Anda, e, koji ima jedan ovakav isto veliki taj kompleks. E, ti svi kompleksi e, ceremonijalni su građeni na sličan način. Sa, sastoje se od jednog velikog otvorenog prostora i onda obično sa tri strane su, su okruženi nekakvim umjetnim brižuljcima, mogli bi nazvati. Neki to zovu piramide, ali zapravo nisu. To su velike platforme koje su na sebi držale nekakve hramove ili su unutar sebe imale nekakve kanale, prolaze nekakve tajanstvene prostore zapravo i tu su išle, kroz taj otvoreni prostor su išle procesije, kroz te razne njegove kanonizirano napravljene dijelove i ulazile onda u te hramove ili se penjale na njih. Pored hipoksije, život na ovom području Južne Amerike teškim čine i potresi. U pravilu svako desetljeće potres magnitude 7 potrese ovo područje. Klimatski fenomeni poput El Ninja također pogađaju ovo područje. El Niño ili Kristovo dijete, kako su taj fenomen u 19. stoljeću nazvali ribari u sjevernom Peru, pojavljuje se svakih par godina. El Niño donosi neobično tople vremenske prilike. Godine 1525. godine Pizarro i njegovi ljudi zabilježili su kišu u pustinji. Povjesničari tvrde da su kiše u pustinji i vegetacija do koje su one možda dovele omogućile Pizaru i njegovim konkvistadorima da osvoje carstvo Inka. El Niño može dovesti do porasta temperature od 2 do 3 stupnja Celzija, ali može povisiti temperaturu i do 10 stupnjeva. El Niño se pojavljuje svakih 3 do 4 godine i donosi toplije vrijeme, obilje kiša, ali ponekad mijenja trajanje dana i noći. U Andama čovjek može u duljini od 100 km zračne linije promijeniti nekoliko krajolika. Može krenuti iz hladne tundre i dospjeti u džunglu. Tamo pak sve buje životom. William Prescott ovako opisuje zemlju kroz koju su se probijali pizarovi konkvistadori. Svakim korakom činilo se da šuma raste sve gušće i gušće i da drveće doseže visine koje do tada nisu bile viđene čak ni u ovim plodnim područjima, gdje priroda radi u tako divovskim razmjerima. Brda su rasla jedno za drugim i tako se to nastavljalo dok su napredovali, sve dok se ona ne bi pridružila kolosalnoj zapreci zvanoj Ande, čiji snježni i ledeni vrhovi izviruju visoko iznad oblaka i šire se poput zavjese napravljene od srebra, koja kao da povezuje nebo sa zemljom. Tijekom prelaska preko tih šumovitih znamenitosti, ti pustolovi susretali bi se i s gudurama strašne dubine, iz kojih se isparavanje vlažnog tla miješalo sa slatkim mirisom cvijeća, koje je sjalo u svim zamislivim bojama. Ptice, posebno one iz obitelji papiga, svojim su bojama bile ravne bojama biljnog svijeta. Majmuni su blebetali u gomilama iznad njihovih glava i pravili grimase. Strašni reptili motali su se oko nogu bizarovih ljudi. Ovdje je viđena i gigantska boa, omotana oko drveća, koju je bilo teško vidjeti sve dok se ne bi ustremila na svoj plijen. Aligatori su se izležavali na obalama rijeka ili su klizili pod njihovom površinom. Džungla je zaslužna i za bogatu ikonografiju Čavin kulture. U Čavin de Huantaru nalazi se veliki hramski kompleks u kojemu se nalaze brojne sobe i prolaze. U njima su u pravilu bili skriveni kultni predmeti. Jedan od tih predmeta zvan je Velika slika i visok je 4,5 metra. Riječ je o kamenom reljefu koji prikazuje božanstvo kojima iskežene očnjake i usta i koje su od zmija. Panteon čavin kulture sadrži jaguare, orlove, kajmane, zmije, ali i antropomorfna bića. Što se tiče ovih običnih ljudi, jel? Oni, se često izgube u, u arheološkim tragovima. Danas je, ajde, situacija malo drugačija. Danas ih aktivno, intenzivno tražimo, jel? Zanima nas to, to je vrlo bitno starija istraživanja su se obično koncentrirala na monumentalne građevine, na kraljevske grobnice i tako dalje. Jasno, tu onda obično ljude niste uopće vidjeli. Ne? Tako da jedan od razloga zašto ne znamo njima dovoljno je čisto povijesno-arheološki, tako se istraživalo nekad. Danas ih tražimo i nalazimo ih kad kad, ali velim, e, zanimljivo je što se tiče tih običnih nasobinskih nekakvih kompleksa, da u tim ranim razdobljima vidimo velike monumentalne gradnje, ali to nisu gradovi. I to je to što je zbunjujuće na početku cijele priče. Jel? Dakle, imamo nekakvu monumentalnu gradnju, imamo očito puno ljudi koji u tomu sudjeluju, ali nemamo gradove, nemamo državne institucije, nemamo koncentriranu nekakvu moć. Ti ljudi očito žive po nekakvim razbacanim selima okolo i onda se u određenim momentima nalaze na tim prostorima gdje podižu te velike obredne zapravo centre. Jel? Kasnije se stvari mijenjaju, ovi centri e, moće države su doista pravi gradovi gdje oko tih velikih platformi, oko tih velikih hramova imate naseljavanje običnog puka ili nekakvih obrtnika ili nekakvih činovnika ili što već jesu, a na samim tim platformama, barem na jednoj od ove dve glavne, to su poznate su pod imenom Waka Sole i Waka Luna, dakle nekakva piramida sunca, uvjetno rečeno i piramida mjeseca. Jedna je očito hramski centar, druga je izgleda zapravo elitna rezidencija, jer gore ima tragova da je tu živjela nekakva kraljevska, nazovimo je tako, elita moće vladara. Sečin Alto je veliki arhitektonski kompleks podignut u obliku slova U na peruanskoj pustinskoj obali. To je najveći kompleks kojeg su podigle rane poljoprivredne civilizacije u zapadnoj hemisferi. Glavna platforma ima dimenzije od 300 sa 250 metara i uzdiže se 40 metara u visinu. Obložena je ogromnim obrađenim kamenjem koje je bilo prekriveno debelim slojem žbuke. Sa svoje stražnje strane ta platforma ima tri velike platforme u obliku slova U. Svaka od njih je visoka tri kata i široka 80 metara. Lijevo od platforme nalaze se dva humka sličnog oblika kao i platforme iza velike građevine. Ispred nje se nalaze jednako veličanstvene građevine. Michael Mosley i Michael Hackenbacker u knjizi Ljudska prošlost pišu. Ispred glavne građevine dugi produljeni krilni humci obuhvaćaju 1100 metara dug niz od četiri pravokutna trga. Svaki od njih sadržavao je dva spuštena kružna dvorišta, koja su pak imala dva središnje postavljena stubišta, jedno za spuštanje i jedno za izlaženje sa stajaćim mjestima dovoljnim za nekoliko desetaka tisuća gledatelja, na tim su se trgovima mogle održavati velike ritualne svečanosti, koje su se možda kretale uzduž središnje osi, gore i dolje po tim spuštenim dvorištima, sve do stubišta koje je vodilo do tog ogromnog humka platforme. Unutar tog kompleksa nalazi se hram Čero Sečin, u kojem pak dominiraju reljefi u kamenu na kojima su prikazani dijelovi tijela. Pored reljefa u hramu se nalaze stele na kojima su prikazani ratnici koji vitlaju batinom u obliku sjekire. Ti su ratnici poredani u neku vrstu procesije. Između tih ratnika, poredanih u dva reda, nalaze se kamenovi na kojima su uklesani prikazi unakaženih tijela, odrezanih glava i udova. Taj veliki kompleks podigla je civilizacija za koju ne možemo reći da je imala državu. Kasnije civilizacije imaće državnu strukturu. Imena tih civilizacija su Moče i Nazga. Moče je, mislim da se tu više manje svi slažu, to je država u pravom smislu, vjerojatno jedna teokratska država. To je prostor sjeverne pustinje Perua, nekoliko dolina tih kratkih rijeka koje teku u Pacifik iz Anda. Dakle, tu kreću ti rani, rani obredni centri i onda nakon nekog vremena se to očito pretvara u nekakve prave države i moće je zapravo to. Jel? Dakle, veliki irigacijski sustavi, zemljoradnja vrlo razvijena, vrlo intenzivna, dvije žetve, možda čak tri žetve kad kad godišnje. Spomenuo sam riječ teokracija, naime, puno o tom narodu moće, ako ga možemo tako nazvati, znamo iz njihove umjetnosti. Oni su imali vrlo e, sugestivnu i, i eksplicitnu e, figuralnu umjetnost, tako da su nam ostavili, nemaju pisanih dokumenata, niko nije pisao u staroj, u staroj Južnoj Americi, ali ostavili su nam svoju kroz svoju ikonografiju, kroz, kroz svoje tkanine, kroz svoje posuđe, jako puno slikovitih, vrlo riječitih podataka o sebi. I neki, neki e, motivi koji se stalno ponavljaju e, jasno govore o tomu da su zapravo ljudi koji su imali najveću moć u tom društvu bili nekakvi ratnici svećenici, nazovimo ih tako, obično se tako zovu, warrior priest, kažu ovi e, amerikanci koji dosta dole rade. Jel? Ratovanje je bilo silno bitno, bitni element priče još uvijek, e, vidimo to i po e, ukrasima i po ikonografiji koji se pojavljuje na hramovima iz tog vremena. Cilj toga ratovanja bio je prvenstveno hvatanje i zarobljavanje neprijatelja. Često su to bili izgleda, e, ciljalo se barem na, na visoko rangirane neprijatelje, dakle nekako, nekakva elitni zapravo, elitna borba između tih predstavnika elite i onda se te zarobljenike e, žrtvovalo. Zapravo priča koja je prilično slična onomu što imamo i gore u, u u Meksiku. Jel? možda na malo drugi način, ali u biti slična stvar. To je žrtvovanje neprijatelja zarobljenih u jednom ritualnom sukobu da bi se zadovoljila nekakva volja bogova. To je očito bio vrlo bitan dio njihovog nekakvog toga e, transcendentalnog svijeta, o kojemu zapravo znamo jako malo. Moće civilizacija imala je svoju elitu koja se naziva Kuraka. Ta elita pak na muralima, na hramovima i grobnicama i na svojoj lončariji prikazivala nekoliko tema. Jedna od njih je bila bitka između nadnaravnih bića. Jedna je tema prikazivala smrt i pokop vladara. Neke su slike prikazivale borbu između dvije skupine kuraka ratnika. Borci su nastojali zarobiti protivnike. Zarobljenik bi se onda vezao, proveo gol kroz okupljene ljude i onda je svečano žrtvovan. To je žrtvovanje često prikazivano na takozvanoj temi prinošenja žrtve. Nju opisuju Michael Mosley i Michael Hakenbaker u knjizi Ljudska prošlost. Tema počinje s golim zarobljenicima kojima su ruke vezane. Njima režu grlo bogato odjevene figure koje nose maske mačke ili lisice. Maskirani prinositelji žrtve skupljaju krv zarobljenika u posebne kaleže oblikovane u obliku šalice. Tada oni predaju kalež puno važnijim članovima vrhovnog svećenstva. Pratnja obično uključuje važne pojedince urešene da izgledaju kao sove i uvijek uključuje lijepo odjevene svećenike sa šalovima koji završavaju sa zmijskim glavama i nose pokrivalo za glavu s dvostrukom perjanicom. Pažljivo noseći kalež, lik u obliku mačke ili lisice ga predaje vrhovnom sudioniku svečanosti, ratniku svećeniku koji ritualno konzumira žrtveni sadržaj kaleže. Ratnika svećenika prati pjegavi pas i on u ruci nosi ratnu batinu. Dugo se vremena mislilo da je prizor prikazan na grobnici u Sipanu i na drugim nalazištima zapravo nekakav zamišljeni prizor, neka vrsta slike. Sada se smatra da on prikazuje rituale elite moće civilizacije. U Sipanu je otkrivena grobnica u kojoj je pokopan jedan ratnik svećenik. Pokopan je u odjeći prikazanoj u opisanoj temi, pored njega je kalež i pjegavi pas. Pored rituala iz moče hramova i grobova može se saznati i razina tehnologije koju je ta civilizacija imala. Moče, ali i prethodne civilizacije poput Čavina imale su sjajnu tehnologiju obrade kamena, metala i tekstila. Tehnologije su i ograničene nekim prirodnim jednostavno ograničavajućim faktorima. Spominjao sam to, e, tu činjenicu da recimo nemate životinja velikih i snažnih koje možete pripitomiti čija bi se snaga mogla koristiti. Automatski nemate recimo cesta u smislu cesta za vožnju, jer nema ko vuć ta kola, na primjer. Ne? Nemate oranja jer nema ko vuć plug. Obrada zemlje je isključivo se zapravo oslanja na ljudsku snagu i imate nešto što se zove, to bi mogli prevesti kao e, nožni plug, zapravo jedna alatka koja se stoji jednog dugog kolca koje na dnu ima ili kameni šiljak ili metalni nekakav šiljak i više liči na štihaču, istina je rečeno. I tak se nekako i koristi. Jel, dakle, masu tih tehnologija koje su oni možda i poznavali, kotač je bio poznat, ali je bio neprimjenjiv zapravo praktički, on se primjenjivao za neke igračke jer niste imali životinju koja bi mogla vući kola. Prema tomu, tehnologije su drugačije, ali su zapravo one koje se primjenjuju i kako sofisticirane. Metalurgija je prisutna. Metalurgija zlata, srebra i bakra je bila vrlo razvijena. Različite tehnike, iskucavanja, ljevanja tehnikom izgubljenog voska, to je jedna zgodna tehnika, lemljenje, spajanje tih različitih metala, legiranje, dakle miješanje raznih, raznih metala i to na jedan vrlo lukavi način. Naime, Uvijek se govori o tom zlatu južnoameričkom. Ne, međutim, zlato je i tamo bilo rijetka stvar. I oni su vrlo rano i jako dobro savladali jednu tehniku gdje su predmeti izrađivali iz mješavine zlata i bakra. Španjolci su to zvali tumbaga. E, gdje, u kojoj je sadržavala zapravo kad kad i preko 80% bakra. Međutim, su onda obrađivali predmete od te e, slitine na taj način da je zapravo bakar s površine uklonjen, ostala je na površini samo zlato, to se uglancalo i stvari izgledalo kao da je od masivnog zlata, jer jednak bi ju metnuli na vagu i, poznavajući volumen bi zaključili da je prelagana, jer dakle ne može biti zlato. Prema tomu metalurgija je vrlo razvijena, ali ne u onom smislu da imate, ne znam, željezo pa da onda iz toga se rade mačevi ili topovi, to nisu znali. Jel? Moći civilizacija se obično datira od 1. do 8. stoljeća nakon Kristovog rođenja. Ime je civilizacija dobila po lokalitetu Mođa koji se smjestio na istoimenoj rijeci. Na tom se lokalitetu najvjerojatnije nalazio glavni grad naroda moće civilizacije. Nasilje te civilizacije protezala su se od rijeke Lambajekue u sjevernom Peru do doline rijeke Nepenja. Udaljenost između tih dvaju rijeka je 350 km. 1980. najpoznatiji ostaci te kulture bili su oni nađeni u moći pored grada Truhilja. Tamo se nalaze dvije ogromne građevine nazvane Hram Sunca i Hram Mjeseca. Sagrađen na padinama Bijeloga brda, hram mjeseca sastoji se od tri međusobno spojene platforme, koje su opasane visokim zidom od sušene opeke, koji je bogato ukrašen polikromnim frizovima i muralima. Veliki središnji humak imao je na svom vrhu prostrane trgove ukrašene prikazima glave nadnaravnog bića. Plosnato lice gleda prema promatraču sa zakrivljenim ustima, koja otkrivaju dugačke i međusobno isprepletene pasje zube. Druge polikromne ploče prikazuju stvorenje nalik na pauka, antropomorfna bića i zarobljene ratnike koji se vode u svečanoj povorci. Na južnoj strani, pod stijenom koja je stršala iz brda, sagrađena je malena platforma, tako da je kameno lice brda bilo okrenuto prema gledateljima koji bi se okupili na trgu ispod. Platforma je najvjerojatnije bila pozornica za žrtvovanje. Iz prikaza na keramici i muralima može se zaključiti da su s te platforme bacana unakažena tijela žrtvovanih ratnika. Ispod platforme arheolozi su našli tijela 20 mladih muškaraca koji su ubijeni ili udarcem u glavu ili nekim drugim nasilnim činom. Nakon toga su njihova tijela raskomadana. U hramu sunca navodno su stanovali vladari moča kulture. Hram sunca ima dimenzije 340 sa 160 metara i visok je 40 metara. Tek je pola hrama sačuvano, jer su Španjolci u kolonijalno vrijeme skrenuli tijek rijeke Moče kako bi ona sprala dio humka, kako bi onda oni mogli tražiti blago. Civilizacija moče bila je razvijena sa sjajnom metalurgijom, obradom kamena, sustavima navodnjavanja i sa sjajnim predmetima tekstila. Moče umjetnosti imala je jarke boje i sjajne prikaze. Ali pored te civilizacije, u to je vrijeme cvala još jedna civilizacija koja je dala još ljepšu i živopisniju umjetnost. Od 200. do 650. godine poslije Krista u Peru je cvala Naska kultura. Naska je e, na južnoj obali Perua, južno od Lime par sto kilometara, u sličnom jednom ambijentu. Tu su te obalne rijeke nešto manje, nešto kraće, mogućnosti irigacije postoje, ali su nešto skromnije i Naska je adekvatno tomu nešto manja, jer moć je ozgleda, bila moćnija i prostranija e, državna tvorovina, Naska je bila skromnija. I tu postoje nekakvi centri, oni nisu tako veliki i tako upečatljivi kao što, je, što su glavni centri moće države. E, međutim, ono što imate u Naski, imate groblja velika, nekropole sa fantastičnim prilozima, sa sjajnim tkaninama. Tkanine su bile vrlo, i to je opet jedna tehnologija koju nismo spomenuli još, ali koja je bila do, do savršenstva razvijena. Dakle, tkanje je sjajno u, tom prostoru i zahvaljujući pustinji jako dobro se čuvano. Vi imate tkanine koje su stare po 2000 godina koje izgledaju praktički kao da su jučer napravljene. E, dakle, imamo ta groblja u kojima imamo pokojnike koji su ili djelomično mumificirani ili su se posušili jednostavno u toj pustinji, a bili su zamotani u te silne tkanine sa tom prekrasnom keramikom pokapani i tako dalje. I onda imamo jasno ono što najviše ljudi prvo poveže kad se spomene Naska, imamo te zagonetne nekakve crteže, obično iz ovog geoglifi, u pustinji oko Naske, oko, oko te doline i oko tog, tog grada. E sad, o tomu možemo jasno pričati dugo i svašta. I mnogi pričaju svašta, sa naglaskom na svašta. E, na prvi pogled čini se o neobjašnjivim stvarima, jer imate nekakve divovskih iz razmjera zapravo e, znakove u pustinji koji nemaju nikakvu e, logično ili, ili racionalno ili praktično objašnjenje. Jel? Naska civilizacija razvila se u istoimenoj dolini na južnoj obali Perua. Civilizacija je zauzela i doline Pisko, Činča, Ika, Palpa i Akari. Keramika Nazke je bila sjajna, ali rijetko prikazuje svečane povorke ili ritualna žrtvovanja. Tek se na ponekoj posudi nalaze nadnaravna bića koje imaju ljudske glave i mačije brkove. U grobovima se mogu naći mači brkovi napravljeni od zlata i mumificirane ljudske glave koji su vjerojatno bili trofeji. Ali ono što najviše fascinira su te crte koje su naske nacrtale na oksidiranoj površini pustinje. Te crte prvi detaljno počeo proučavati američki znanstvenik Paul Kosok u 30. godinama 20. stoljeća. O čemu govorimo? Govorimo o linijama koje su e, napravljene ljudskom rukom očito u tom pustinskom prostoru koje su katkad stvarno gigantskih razmjera. Imate ravnu liniju kroz pustinju koja se uče praktički 20 km, recimo. Ne? Kad ih sve zbrojite skupa, imate ne znam koliko tisuća kilometara tih, tih linija koje vode u principu od nigdje do nigdje ili možda od jednog brižuljka do drugog brižuljka, katkad dugačke par sto metara, katkad dugačke par kilometara. Sasvim čudnovato i, i neobjašnjivo, na prvi pogled barem. S druge strane, njih je zapravo jako lako napraviti jer e, to je dio pustinje u kojem praktički nikad kiše nema. Površina tla na tom prostoru je oksidirana, promijenjena je boja toga, tek nekakvog skorenog pjeska. I vi kad maknete tu koru, izađe i pokaže se ispod nje podloga koja je malo svjetlije, malo drugačije boje i na taj način vi možete pisati, da se tako izrazim, po tom prostoru i na jednostavan način zapravo proizvodi takve likove. Ne? E sad dobro, to ajde, možemo to objasniti da se to lako napravi, ali zašto? Naska crte prikazuju životinje poput lisice i ljame. Prikazuju i nekoliko kitova ubojica, najveći je dug 65 metara. Prikazuju i majmuna, dugog 110 metara i nekoliko biljaka. Naska crte obuhvaćaju i tristotinjak geometrijskih figura poput trokuta, trapezoida i spirala. Pol Kosok je 1941. godine promatrao crte iz zrakoplova i zaključio je da su one nacrtane u astronomske svrhe. Njegova nasljednica u proučavanju naska civilizacije, Marija Rajhe, je pak imala drugo objašnjenje. Što god one bile, teško ih je razaznati ako se gledaju s površine zemlje, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Nudili su se svakakvi odgovori od kojih je jedan od poznatijih one da su to tragovi vanzemaljaca koji su se tu sa svojim letičnim tanjurima spuštali pa su se zapikavali u ta brda okolo i ostavljali ravne tragove do, do, do nekog brižuljka i tako. Je, meni jedna od zabavnijih ovaj, ovakvih prijedloga je bila ta da su to zapravo e, likovi koji su crtani sa ciljem da bi se naska muškarce iznurilo, izmučilo, tako da ne bi mogli proizvesti puno djece, jer je bila veliki pritisak populacijski, pa to onda možemo govoriti o nekakvoj ranoj kontracepciji. Dakle, ja mislim, to su ovak, ima tih ideja koje, dobro, neću ih okititi nikakvim posebnim epitetom, ali očito baš ne mogu se jako ozbiljno shvatiti. Ne. E, ima jedna ideja koja se može nešto ozbiljnije shvatiti, a to je da se barem kod tih linija radi o nekakvom praćenju nebeskih tijela, da se radi o nekoj vrsti observatorija ili bilježenja nekakvih astronomskih pojava. Međutim, to je isto dosta kontraverzna teorija. Na nebu ima jako puno zvijezda i tu ima jako puno linija i obično je moguće na kraju svake te linije pronaći neku zvijezdu ako se čovjek dovoljno potrudi. Jel? Možda je bliže istini pretpostavka da se zapravo radi opet o nekakvim obrednim objektima svoje vrste da se zapravo radi o nekakvim ritualnim stazama, o prostorima kojima su se kretale nekakve procesije. Zanimljivi su ti likovi životinja, recimo, tih ptica, majmuna i tako dalje. Oni su svi nacrtani tako da, vi, da su zapravo nacrtani jednom neprekinutom linijom koja ide po konturi te životinje ili čak, ona može biti dosta složena, ali to je uvijek jedna neprekinuta linija. Pretpostavlja se da su to mogli biti nekakvi ritualni putevi kojima se hodalo. Dakle, trebalo je proći cijeli taj put da bi se zadovoljila nekakva nadnaravna sila. Ne znamo točno. Vjerojatno nikad nećemo baš sasvim točno i znati. A to vežemo sve skupa uz naska kulturu iz dva razloga. S jedne strane zato jer je to njihovo područje, a s druge strane zato jer se ti likovi koji su figuralni, vrlo slični ili gotovo identični pojavljuju i na njihovoj lančari i na njihovim tkaninama i nekako je očito da su isti ljudi radili jedno i drugo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Iz sljedećeg četvrtka govorit ćemo o anskim civilizacijama Latinske Amerike. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Tino Baričić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.